Lentulus consul venit ad pecuniam Pompeio ex senatus consulto proferendam. Maecenas amicos convocavit ad poetas audiendos. Inter alios propertius venit carminis requitandi causa. Carmine optime requitando maximum plausum meruit. Tibullus rus recesserat ad carmina componenda. Oratius tibullum consolari conatus est epistula ad eum scribenda. Oratius ad palatium ire solebat ad augustum salutandum. Augustus oratium rogavit ut se adiuaret in epistulis scribendis. Oratius si principi paream inquit non satis oti abeam ad carmina componenda maecenas respondit dic principi te non satis valere tanto operi suscipiendo